bullra Sparka fiolerna, bullra med stolarna Satan är kommen på val Gralis i skänken, trumfer du gal Anka på bänken och tom stor pokal Järgen, han jäser, han spritter och läser ner i källarsval Ach, ich bin ein Telensinner, min Kontrakt till inte går. sein Mal, jag mich verbinder, noch zwei Hoch. Jag skall alle flikker kränke Påspill hos en varre flink Altris på min hustru tänke På Katrin Skönt fiolen stämmer Bringt mir pläck und penne Freilich hör jag dig nu till To fram vid färste fink Tindade Lotta av väggarna, fejar fötterna i gamla galeja Fönstren på hakarna, ljus i stakarna, luckorna skruva och stäng Skumpa kanaljer, fötterna fläng Rostiga svalgen och snyt ej och släng Damma och sopa, klovis nu ropat, virvla skruv och sträng Mit minrete blutjak skriver Tischnotet träffar sal Tetjak mich noch övergiver Ganz fatal Tetjak ej vill vare nikter Sälten åt i kirken gå Troget fylle meine plikter klunke på Slemme halle Stockholm till november. Mano mea propria auf Kroken Rosenthal.